Du Perikles, kan du svara mig? Vem är det som sitter där borta vid bordet? Med tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Jo, det är Birgit Friggebo. Hon är en goding, ska du tro. Hon vill alltid allting rätt. Ja, hon är Friggebo rätt och slätt. Med tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Och han som står där borta och ber en bön om att alla politiker ska få högre lön. Vem är det då? Jo, det är ju våran pastor Alf. Men man kan ju inte säga att han har tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Han har något annat i soppan, annat i soppan, annat i soppan jämt. Och vem är det som glänser där så fin? Jo, det är ju Björn Eriksson. Jag kan inte förstå varför alla socialdemokrater måste se ut som en sko i ansiktet. Ja, det är ju bättre än att vara liberal och ha tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Oh yeah, let's swing it. Jag tyckte nog det var roligast det där med Birgit Friggebo. Vill du ta det en gång till? Ah, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Stackars Birgit Friggebo. we shall overcome. That is a fun, that is a fun, that is a fun, yeah.